Orange enpresako ordezkari frango bildu dira, astezken goizuntan, maioriko posta gibelian instalatu izan den materiala berriain estrenatzeko. Horren ondorioz, mila bat etxe eta enpresetan, internet komunikazioa hobetua izan ditaike. Baigorin, bankan alduden urepelen, irulegin baita ere arnegi eta esteren zubin. Akitania hundiko zuzendari nagusia den Vincent Buie horzen, VDSL bi generazioneko materiala horrekilan zer ondorio izanen den bakotxaren zat, espikatu dauku. Ba, le debi, alors, c'est un peu technique, mais on avait beaucoup de clients... Emaria edo informazioa biaduraren aldetik, kliente hainitzek, bizpailu megabit segundoko baino gutiago zuten. E maintenant, plus de 80%... Euh, eta horai aldiz, gehienek, ama bost megabit segundoko emaria edo abiadura ukanen dute, eta batzuek gehiago horaino. Donc, ça améliore beaucoup le service, ça permet du coup de... hainitzez hobetuko da. Euh, bien installé à la maison. Interneteko oraiko sarea hobetua izanen da beraz trezneria horren bitartez, ala ere, keskazon bait gelditzen dira eta hori aurkeztu dituzte, hor ziren hausapesek. Michel Ernaga, urepeleko mera. Jakindugu uh, 3G zarri dutela gure errigan, eta bon 3G uh, uh, gira, ben 3G hori ez da horaino marxan, hori ere haipatu dugu gaur uh, arduradun uh, horiekin, beraz badira keskak. Duela guti, iru G xare hobetzeko antena bat estrenatua izan baita banka aldian, hor komerek erraiten zaukuten ez, gauzak ez baitira hobetu, benzan buie zuzendariari galdegin diogu zer gertatzen zen. Il y a d'ores déjà euh, sur les 7 communes 3 ou 4 iruz palau dira gune xurian ekarriak eta operatzaile bat bederen bortxatua da ondorioz investizamenduen egitea sarearen hobetzeko. a l'obligation d'investir pour l'ensemble des opérateurs. Il se trouve que dans ce cas-là, et c'est un peu plus compliqué pour nous, c'est Bouygues. Gertatzen dena da hemen Bouygues dela eta gaur guk orangekoek engaiamendu hartu dugu ongi begiratzia horiekin estaldura hobetua izan dadin herri horietan. Ces zones blanches, maintenant on a pris l'engagement aujourd'hui de regarder avec eux pour améliorer la couverture sur ces mairies.